Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. W Jeruzalemnie se konala sławność poswieceni chramu. Było to w zimnie. Ježíš chodził w chramownie, w chramnie w Szalomonowie podloubi. Żydę se kolem nieho zhlukli, a rzekli mu – jak dlouho nas chcesz drżet w napieki. I sili ty, Mesiaš, rzeknij nam to otevřeně. Ježíš im odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, wydawají o mnie świadectwi, ale wy nie wierzycie, protože nie patrzycie k mym owcim. Moje owce słyszy mój glas. Ja je znam, a one idą za mną. Ja im dawam wieczny żywot. Ne zachyną na wieki, a nikdo mi je nie wyrwę z ruką. A mój Otec, który mi je dal, je wietrzy neż przychni, A z Otcowych ruką je nie może wyrwać nikdo. Ja a Otec jedno i Slyšeli Słyszeliśmy słowo Boží. Moje obce słyszy mój glas, ja je znam, a one idą za mną. Ja im dam wam wieczny żywot. nie zachyną na wieki, a nikdo mi je nie wyrwę z ruką. Mili bratrza, sestry, ruka je w Biblii metaforą pro oznaczenie ochranne Bożej mocy. Tato ruka bude chranić uczedniki przy pronasledowaniu, podobnie jako samotnego Jezisie, který je není obklopen od nepřátel. Jinými slovy, tou pevnou skalou, na které stojí církev, není v první řadě Petra ani samotný Kristus, ale Otec zároveň se synem. Pouze dobry pastýř z niezmierną niechą strzeży swe statce, a brani je przed zlem, a pouze do niego mogą wierzycy wkładać absolutnie do wieru. Kdo nemiluje Boha, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Gdyż choborzy swaty Jan o poznaniu Boha, nejde mu o niejaką racjonalni czy intelektualni uwagę. Znat w Biblii znamena byt scela pro drugiego. Idę o wnitrzni pokrewni połto, a totalni empatii. Tak poznawa Boha jenom ten, kdo miluje. Bohanelze nalest pouchym rozumem nebo diskutowaniem. Kontaktu z nim nedosáhneme přemýšlením. Jedinou cestou k němu je láska. Láska je z Boha a każdy, kto miluje, je zrozen z Boha a poznawa Boha. Jak napisał swaty Jan. Laska przychodzi z góry, nelze se k ní dopracovat ani si ji vyrobit. Je od Boha. Dostawamy jej jako dar – otwieramy się jej. Protože nám ji dawa Bóg, neexistuje omezení, kolik ji přijmeme. Pramen lásky, z něhož smíme pít, je nevyčerpatelný. Ježíš neříká, já vám ukážu cestu, ale já jsem cesta. Neříká, já vás naučím pravdě, já jsem pravda. Neříká, já vám přinesu život, ale já jsem život. to rzecz nie pro nejakou ale rzecz plenocji z wyraznego wiedomi toho, o czym idę. Jeśli żeby se niekto ptal, jak dojść k Bohu, jaki Bóg je, odpowiedź z ni, Bóg je takowy, jaki se projebuje w Jezisie. Kto widzi Jezisie, kto chápe, jaki Jezis je, co rika, jak jedna, pak ten, kto to widzi, widzi Boha. Existuje li na svecie příliš málo lásky, ni to proto, że jej pramen vyschl, než proto, że se od něho odwracili. Ne umim si przedstawić, żebych mogła mohla w v gdyby tam chybielo niektóre z mých dzieci. Samozřejmě, że ne. Przykład swate Moniki, która to rzekła, nam ukazuje, jak pokorną, a nalechabą modlitwą dostala milost patřit, jak se stal chrześcijanem jej syn Augustin, jenž pisze Bez pochybności wierzy a tvrdím, że dziki jejím modlitbám mi Bóg dal umysl nepreferovat, nechtit, nemyslet a milować nic innego, niż dosażenie prawdy. Jeżeli ten to materski pocit tak samozrejmy, czym samozrejmniejszy musi być pro Ježiše wstachu vztahu ke każdemu z nas milujeli nas nekonečně větší láskou, než může milovat své dítě matka. Dobry pastýř Ježíš přijal od Otce poslání držet ochrannou ruku nad všemi lidskimi dziećmi. Każdy je nesmírnie důležitý. Ježíš wyprawił o pastýři, który opouští 9 a 90 ovcí, aby našel jedinou ztracenou gdybychom skutecznie pochopili, jak hlubokie je nasze wzajemne społeczeństwi. Nie stieżowalibychom si, a nie narzekali tak ukwapenie, jak mile se nam zacznie zdat, że je Bóg daleko. Spisze bychom mieli z radości snašet jeho neprzytomność z myślenką, że odeszel chledat stracenego. Apostol Paweł wyjadrzuje stejną myślenką – ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti. Ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani vyšiny, ani chlubiny, ani co jiného v celém tvorstwu nie dokaże nas odloučit od laski Bożej, która je w Kristu Ježiši, naszym Panu. Wybizim proto rodzicze, k modlitwie za to, rzekł jedną papież Benedykt XVI, aby było serce jej dzieci otewrzeno k naslouchání dobrému pastýři. Amen.